Hrvatski radio, obrazovni program.

Engleski kralj Henry VIII dao je Anne Boleyn kćerki Sir Thomasa Boleyna i kraljevoj ljubavnici grimizni baršun i zlatni dijadem. Anne Boleyn još je dobila i nasljednu plemičku titulu Markize od Pembrooka i tako postala prva žena u povijesti Engleske koja je dobila tu čast. Bio je to znak da se sprema veliko napredovanje za Anne Boleyn. Dobila je i dio dragulja koji su bili u vlasništvu Henrikove supruge, kraljice Katarine Aragonske. Kraljica je žestoko prosvjedovala zbog tog čina. Nije bila jedina osoba koje se nije svidjelo uzdizanje ljubavnice na uštrb žive kraljeve supruge. Kralj je poveo svoju ljubavnicu na putovanje po južnim grofovijama kraljevstva. Primijetio je da je njihov doček bio mrzovoljan. Kada je bio na dvoru, kralj je pažljivo pratio lica svojih dvorjana, ne bili na njima vidio znakove negodovanja. Sve je to pokazivalo da se kralj neće lako razvesti od Katarine Aragonske, kćerke španjolskih vladara Ferdinanda II. Aragonskog i Izabele I. od Kastilje. Ali Henrik VIII. nije bio čovjek koji je lako odustao od svog nauma. Jedna pjesmica ovako opisuje sudbine supruga Henrika VIII. Kralj Henrik VIII ženio se šest puta. Jedna je umrla, jedna ga je nadživjela, od dvije se rastao, dvijema je odrubio glave. Henrik VIII 1527. godine pokrenuo je postupak razvoda od Katarine Aragonske. Ona kralju nije rodila muškog nasljednika. Henrik i Katarina imali su nekoliko djece, ali preživjelo je samo jedno, kćerka Mary. I Henrik se odlučio razvesti od Katarine ali to nije bilo tako lako postići. Prvo, na razvod se tada nije blagonaklono gledalo. Drugo, Katarina je pored ostalog bila i bliska rođaka cara Svetog Rimskog carstva Karla V. Henrik je zatražio od pape Klementa VII da poništi njegov brak s Katarinom. Za to je čak dao i nekakve razloge. Ali papa je 1527. na 28. bio zatočenik cara Karla i nije želio razljutiti svog tamničara. Karlo je pak imao jake osjećaje obiteljske časti i javnog ugleda i nije mu padalo na pamet da dopusti da jedan slabi kralj na rubu Europe naruši ugled tada najmoćnijeg vladara Europe. Sve je to osudilo Henrikov pokušaj na propast, ali on nije odustajao. Peter Ackroyd u knjizi Tudori piše. Henrik je odlučio djelovati u ime onoga što je on nazvao svim Englezima protiv Engleza papista. U ranu jesen 1530. on je tvrdio da je 14 važnih svećenika, među njima je bilo osam biskupa i tri nadstojnika samostana, krivo za takozvanu premunire. Optuženi su da su bili u tajnom sporazumu s kardinalom Tomasom Wolseyem, papinim legatom. Samo dan nakon kardinalove smrti, ista je optužba bila upućena protiv cijelog svećenstva. Ono je bilo optuženo da provodi kanonsko ili rimsko pravo u crkvenim sudovima. Bio je to zločin koji su naravno oni činili već stoljećima. Španjolski veleposlanik izvijestio je da su biskupi i nastojnici samostana prestravljeni. Nitko nije razumio što znači to novo načelo premunire i vjerovalo se da njegova interpretacija postoji samo u kraljevoj glavi. Parlament je bio sazvan početkom 1531. a u isto vrijeme sastanak svećenstva bio je premješten iz Svetog Pavla u Westminster. Oba tijela sada će biti pod kraljevim palcem. Kardinal Thomas Woolsey postao je kraljev kancelar 1515. godine. Vjerno je služio kralju. Zbog rata s Francuskom kardinal je povisio poreze i to ga je učinilo najnepopularnijom osobom u kraljevstvu. Ali on je uspio kralju donijeti razvod od Katarine Aragonske i u listopadu 1529. on je optužen za onaj zločin premunire. Na to je još dodana i optužba za izdaju, za dopisivanje s francuskim dvorom. Prije nego što se suočio s kraljem, Woolsey je umro. Na mjestu kancelara naslijedio ga je Thomas More. Do 1529. godine Thomas More je postao jedan od najuglednijih ljudi u kraljevstvu. On je bio humanist, priznati pisac, kraljev diplomat. Godine 1525. imenovan je za kancelara vojvodstva Lancaster. To je značilo da je pod njegovom sudskom i administrativnom kontrolom bio veliki dio sjeverne Engleske. Dvije godine prije imenovan je i za predsjednika Donjeg doma parlamenta. Mor je postao kancelar 26. listopada 1529. godine. Početkom studenog te godine otvorio je zasjedanje parlamenta. U kraljevstvu je sve ključalo. Razlog za to bila je kraljeva želja da se razvede od Katarine. Kao glavnog neprijatelja Henry VIII vidio je svećenstvo koje nije željelo raskinuti s papom koji se protivio kraljevom razvodu. Peter Ackroyd piše. U toj atmosferi straha i prijetnji saznalo se da će kralj velikodušno prihvatiti veliku svotu novca kako bi se umanjili prijestupi svećenstva. U stvari ono je bilo prisiljeno platiti izvanredni porez. Canterbury se odazvao nudeći 100.000 funti, ali to je praćeno nizom uvjeta. Biskopi i nastojnici samostana tražili su jasnu definiciju premunire i zahtijevali su da se crkvi potvrde sve drevne povlastice koje su navedene u magni karti. Ti prijedlozi čini se da su razljutili kralja koji nije želio pregovarati sa svojim podanicima. Zato je on napao. U veljači 1531. on je poslao pet članaka koji su trebali biti dodani prijedlogu za izvanredni porez. U prvom od njih on je pozvao na sabor koji bi ga priznao kao jedinog zaštitnika i vrhovnog poglavara Engleske crkve i svećenstva. U drugom članku kralj je predložio teoriju da je on taj koji ima moć cura animarum ili moć liječenja duša svojih podanika. Niti jedan kralj prije nije predložio takvo povećanje moći, niti jedan se nije to usudio učiniti. Nominalni prvi čovjek crkve u Engleskoj bio je biskup Rochestera John Fisher. On je čvrsto podržavao papu u protivljenju razvodom. To je dovelo do toga da je na njegovu episkopalnu palaču pored Temze ispaljen hitec i da je dobio niz prijetnji. Nakon pucnjeve biskup je odlučio vratiti se u Rochester. Tamo se dogodio događaj koji još više zaoštrio stvari. Peter Ackroyd piše. Za biskupovo kućanstvo pripremljena je kaša u kojoj je uživalo nekoliko njegovih slugu. Fischer nije bio gladan i nije ju okusio. Jedan sluga i jedna siromašna žena koja je nahranjena iz milosrđa umrli su, mnogi drugi su oboljeli. Kašu je otrovao kuhar koji je priznao da je dodao hrani laksativ, ali je inzistirao da je to sve samo bila šala. Kraljeva reakcija bila je strašna. Odlučio je da u parlamentu mora biti donesen zakon koji je svrstavao trovanje među zločin izdaje i čija je kazna trebala biti kuhanje trovača. Kuhar je u Smithfieldu stavljen u ključajući kotao. Neki na dvoru šaputali su da su Anne Bolin ili jedan od njezinih podržavatelja uvjerili kuhara da počini zločin. Henrik je možda djelovao s ovom iznenadnom žestinom kako bi otklonio sve takve sumnje. Na uskrs 1532. godine Franjevački fratar po imenu Peto održao je pred Henrikom VIII i Anne Boleyn Griniću propovjed. Do tada je već Katarina Aragonska bila u potpunosti prognana s dvora. Fratar je u propovjedi rekao da će Henrik, ako se oženi za Anne Boleyn, biti kažnjen poput biblijskog Ahaba. Psi će lizati vašu krv, rekao je fratar. U svibnju te godine kralj je sazvao izaslanstvo crkve i rekao ove riječi. Otkrio sam da mi svećenstvo daje samo pola svoje odanosti. Svi prelati u svom posvećenju daju prisegu papi i to jasno čine u suprotnosti s prisegom koju daju nama. Tako se čini da su oni njegovi podanici, a ne naši. Iz ovih riječi bilo je jasno da Henry VIII namjerava uništiti autoritet pape u Engleskoj. 25. siječnja 1533. godine Henry VIII i Anne Boleyn sklopili su brak. Zadatak da brak proglasi zakonitim dobio je Thomas Cranmer, savjetnik Henrika VIII kojeg je kralj imenovao za novog nadbiskupa od Canterburyja. Papa Clement VII nije se obazirao na to. U ožujku 1534. godine proglasio je da je brak Henrika i Katarine još važeći. Samo nekoliko dana nakon tog papinog proglasa Henrik je kroz parlament progurao za zakon o nasljeđivanju koji je jasno nalagao da prijestolje mogu naslijediti samo djeca iz braka Henrika i Anne Boleyn. Henrik je tražio još nešto, da sve punoljetne osobe u kraljevstvu prisegnu da će poštovati odredbe tog zakona. Taj će zakon koštati glave kraljevog kancelara Thomasa Mora. Polaganje prisega obavljalo se po cijelom Henrikovom kraljevstvu. Zakon o nasljeđivanju bio je pribijan na vrata svih crkvi u kraljevstvu. Mali je broj ljudi odbio položiti tu prisegu. Jedan od onih koji je to učinio bio biskup John Fisher. Zbog toga je bio zatočen u Toweru. Red za polaganje prisege došao je i na tomasomora on je 1532. godine doživio jake bolove u prsima. Zbog toga ga je Henrik oslobodio dužnosti kancelara i na njegovo mjesto postavio Tomasa Cromwella. On će predvoditi obračun kralja s njegovim protivnicima. Peter Ackroyd piše. Thomas More je također bio pozvan pred Cranmera i Cromwella u palači Lambeth, gdje mu je prisega bila dana na uvid, ali odbio ju je potpisati. Bio je spreman prisegnuti da djeca Anne Boleyn mogu naslijediti prijestolje, ali nije mogao dati prisegu da su svi prethodni zakoni bili važeći. Nije mogao zanijekati autoritet pape, a da ne osudi svoju dušu na vječno prokletstvo. On je također bio zatočen u Tower. Pored zakona o nasljeđivanju, kralj je kroz parlament progurao i zakon o prvenstvu, on je dao pravni okvir da kralj postane glava engleske crkve ili anglikana eklezija. Dok je Henrik učvršćivao svoju vlast nad crkvom, ljudi koje on smatrao svojim neprijateljima odlazili su na stratišta. Biskup Fisher, kartuzijanci iz samostana Charterhouse, svi su oni završili na Tower Hillu. Došao je red na Thomasa Mora. Peter Eckroyd piše. Thomas More slijedio je Fishera na putu do stratišta, Četiri dana nakon Fisherove smrti utemeljeno je posebno povjerenstvo koje je trebalo proučiti njegov slučaj. Čak i nakon njegova utamničenja u Toweru, Cromwell mu se umiljavao i prijetio, u nadi da će on popustiti. Suđenje mu je održano u Westminster Hallu, na kojem se ponašao oštro i dostojanstveno. Ali presuda nikada nije bila u pitanju. Bio je osuđen zbog izdaje i pet dana nakon presude odveden je na Tower Hill, gdje ga je čekala sjekira. Thomas More pogubljen je 6. srpnja 1535. godine. Katolička crkva proglasit će ga 1935. za sveca. Iza sebe More je ostavio veliko dijelo. Napisao je, na primjer, povijest kralja Richarda III. Remek dijelo rane engleske historiografije. Enciklopedija Britanika navodi da je More napisao više od milijun riječi u svojim dijelima. Ali među svim tim dijelima postoji jedno po kojemu će Thomas More ostati najzapamćeniji. To je, kako je on govorio, njegova zlatna knjiga, koja ima naslov o najboljem uređenju države i o novom otoku Utopiji. S utopijom počela je povijest zamišljanja idealnih političkih sustava, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Prije točno 500 godina se ime pojavljuje kao naziv jednog prekretnog dijela, utopije Tomasa Morusa, i ono što mi se čini odmah jako važnim reći, dijelo nastaje svega nekoliko godina prije potpuno druge orijentacije koju zastupa Machiavelli sa vladarom. Razlika je deseta godina i to su, da tako kažem, škare unutar kojih se kreće od onda do danas, dakle u pola tisućljeća, čitava politička teorija. Sama utopija označava ono što je s jedne strane utopost, dakle nemjesto, bezmješće, a s druge strane se čita s ovim u u smislu EU, u smislu dobro mjesto. Dakle, mjesto u kojem bismo željeli biti ili trebali željeti biti. I nastavlja jednu tradiciju koja se u novom vijeku može naći, koja započinje stotinu godina prije toga jednim malim tekstom koji se zove Mundus Novus, koji je napisao Amerigo Vespucci, poznat kao istražitelj e, novih svjetova, u kojem on opisuje svoje putovanje na Zelenorsko otočje. Tamo se pojavlja jedan pasus u kojem se o tim ljudima govori doslovce ovako. Nemaju nikakve odjeće jer je ne trebaju. Nemaju nikakvog vlasništva jer ga ne trebaju. Sve je državno, zajedničko. Žive zajedno bez kralja, bez vlade i svatko je vlastiti vladar. Žene toliko žena koliko žele ili mogu ili koliko one žele da budu s njima. Žive s majkama, braćom i sestrama, muškim i ženskim rođacima i stvaraju različite vrste obitelji koje se skupljaju i razilaze. Nemaju dakle braka, nemaju crkvu, nemaju svece. Što da kažem, oni žive prema prirodi i moglo bi se reći da su oni više epikurejci nego stojici. Nemaju čak ni trgovaca, jer nemaju razmjene. Dakle, to je ono što bi se reklo 500 godina kasnije u jednoj postmodernoj frazi and now for something completely different. Dakle, to je nešto potpuno drugčije od onog svijeta koji je svijeta, to je Europa u kojem postoji ustrojeni politički poredak s kraljem na vrhu, u kojem postoji privatno vlasništvo, u kojem postoji brak, u kojem postoji vjera, u kojem postoji razmjena, u kojem postoji sveci i tako dalje. Vespucci o tomu priča, vjerojatno malo ljepšano, kao o drugom svijetu, i to je inspiracija za ono što će postati utopijama od Morusa preko Kampanele do socijalista, utopista i kasnije u negaciji kao distopija, termin uvodi za e, zapravo John Stuart Mill, kao negativna utopija. Ideja je u osnovi da se izvrši nešto što se u starim terminima zvalo konstruktivnom kritikom. Dakle, da se iz kritike postojećeg svijeta konstruira novi koji bi bio potpuno drukčiji u sebi ne bi sadržavao sve ono što je pokazano pogrešnim, nemoralnim, neizdrživim, neljudskim i tako dalje u sadašnjem svijetu. To je smisao topi. Dakle, ona jest konstruktivna kritika postojećeg svijeta na način zamišljanja alternativnog, bitno drugčijeg svijeta negdje drugdje. Thomas More rođen je 7. veljače 1477. godine u Londonu. Bio je najstariji sin Johna Mora, odvjetnika i suca. Thomas More dobio je sjajno obrazovanje. Jedno je vrijeme bio u kućanstvu Johna Mortona, nadbiskupa Canterburya, kardinala i kraljevog kancelara. Morton je predvidio da će taj sjajan učenik postati čudesan čovjek. Godine 1501. More je postao punopravni odvjetnik. Jedno vrijeme on je razmišljao i o crkvenoj karijeri. Dok je bio u Lincoln inu jednom od četiri pravna društva koja su pripremala pravnike za odvjetnike, boravio je u kartuzijenskom samostanu blizu Lincolnina. Na kraju odlučio biti laik. Moore se ženio dva puta. Njegova kuća u Londonu bila je puna gostiju iz cijele Europe. Jedan od tih gostiju bio je Razmo Rotterdamski, koji je u Morovoj kući napisao pohvalu ludosti. Godine 1509. Mor je bio glavni pregovarač za niz londonskih tvrtki u poslovima s moćnim trgovačkim tvrtkama iz Antwerpena. Tamo se potvrdio kao sposoban pregovarač, ali i kao sjajan tumač i prevoditelj. Od 1510. do 1518. bio je jedan od dva pod šerifa Londona. Na tom je položaju stekao poštovanje stanovnika tog grada. Bio je nepristan sudac, savjetnik i pomagač siromašnih. Godine 1515. Mori je bio u izaslanstvu koje je trebalo revidirati anglo-flamanski trgovački ugovor. Pregovaralo se u Brižu, a on je putovao po drugim belgijskim gradovima. Za vrijeme tih pregovora Thomas More je napisao svoje glasovito dijelo Utopiju. Otok Utopija po sredini je širok 200 milja i na tome mjestu najširi. Najveći dio otoka nije mnogo uži od toga, samo se prema krajevima postupno sužuje. Krajevi, zakrivljeni kao šestarom, čine luk dugačak 500 milja, a cijelom otoku daju oblik polumjeseca. Na otoku su smještena 54 prostrana i veličanstvena grada, gotovo jednaka što se tiče jezika, običaja, ustanova, zakona. Najbliži gradovi međusobno su udaljeni 24 milje. S druge strane, nijedan grad nije tako daleko da se iz njega do drugoga grada ne bi moglo pješice stići za jedan dan puta. Stari i iskusni građani trojica iz svakoga grada svake se godine okupljaju u Amaurotu kako bi vijećali o pitanjima zajedničkim cijelom otoku. Thomas More sam je skovao riječ utopija. autopos može se prevesti kao ne mjesto. To je šala na riječi eutopos ili dobro mjesto. Sama ideja zamišljanja boljeg političkog sustava nije ipak tako nova. More ili Morus eksplicitno se poziva na Platona i na koncu platonovski dijalog je forma koja je utopija i napisana sa mješavinom živih osoba, uključujući samog autora kao jednog od dijalogista, kao što postoji Sokrat kod Platona. Međutim, ja mislim da razlika između Platona i modernog teksta koji zovemo utopijom jest u tomu što kod Platona nema jasne svijesti o cezuri, o razmaku, o prekidu, o odmaku toga što je zamišljeno od realnosti. Kao što grčki bogovi mogu se družiti pa i spolno općiti sa živim ljudima i nalazi se na nekoj planini koja se zove Limpa i zapravo smješna u alpinističkim kategorijama, dakle nisu daleko od svijeta, tako i Platonova pod navodnicima utopija nije smještena u drugi svijet. Ona je nastavak Atene s malim elementima Sparte, kako bismo rekli drugim sredstvima. I zato nema po mojem sudu, onu bitnu napetost koju topija u sebi sadrži, smisao utopije je to da je ona neostvariva, nerealizirljiva, da ružno kažem, u postojećem svijetu i time pokazuje da je postojeći svijet pogrešan. Nasuprot tomu, Platon hoće poboljšati postojeći svijet. Da kako paralele su očite filozofi na vlasti i razne druge e, strukturne e, odrednice. Međutim, ponavljam, ovo mi se čini bitnom rastakom. Godine 367. prije Krista umro je tiranin Sirakuze na Siciliji Dionizije Stariji. Tog moćnog vladara naslijedio je njegov sin Dionizije Mlađi. Dion, brat Aristomahe, druge supruge Dionizija Starijeg i njegov savjetnik, namjeravao je Dionizija Mlađeg, koji imao loše obrazovanje, podučiti filozofiji i državništu. Zbog toga je Dion nagovorio atenskog filozofa Platona da dođe na Siciliju i preuzme odgoj i obrazovanje Dionizija Mlađeg. Dva puta je Platon pokušao od tog mladog tiranina napraviti dobrog vladara. Za vrijeme prvog puta Dionizije mlađe je zbog ljubomore i sumnjičenja protjerao Diona, a Platon je otišao sa Sicilije. Godine 361. na 360. prije Krista Platon je po drugi puta došao na Siciliju, ne bili od Dionizije mlađeg učinio dobrog vladara. Kako je taj posjet završio, opisuje starogački povjesničar Plutarh u Dionovom životopisu. Kizičanin Helikon, jedan od Platonovih prisnih prijatelja, pretkaza pomoćinu sunca. I kad se to dogodilo kako je pretkazao, dobio je od zadivljena tiranina talent srebrana dar. Na to je Aristip šaleći se rekao ostalim filozofima da ima nešto neobično što i on može pretkazati, a kad su ga oni zamolili neka im otkrije što je to, reče. Nagovještam dakle da će za kratko vrijeme Platon i Dionizije postati neprijatelji. Najzad je Dionizije stao prodavati Dionovi metak i prisvajati dobiveni novac, a Platona je smjestio iz njegova nastana u vrtu palače pod nazor plaćenika koji su ga odavna mrzili i tražili načina da ga ubiju, držeći da on nagovara Dionizija da se odrekne tiranide i živi bez tjelesne straže. Platon se spasio bijegom sa Sicilije. Pored ta dva pokušaja da od tiranina napravi dobrog vladara, Platon je napisao dijalog država u kojemu se bavio pitanjem što je pravda. U tom dijalogu Platon je dao nacrt pravednog društva. Ići ćemo istom stazom i naći ćemo kako mislim što treba naći. Mi ne gledamo na to dok državu osnivamo, da nam jedan stalež bude osobito sretan, nego u prvom redu cijela država. Mislili smo naime da bismo u takvoj državi najprije našli pravednost, a opet nepravednost u državi najgore uređenoj, i kad bismo ih ugledali da bismo mogli prosuditi što davno tražimo. Sada dakle, kako mislimo, ne pravimo djelomično sretnu državu, usrećujući u njoj samo neke, nego čitavu državu. Morov politički angažman bio je puno duži od Platonovog. Mor je bio diplomat, pod šerif Londona, na kraju i kancelar engleskog kralja Henrika VIII. Mor je u svojoj utopiji dao nacrt i političkog ustrojstva tog zamišljenog mjesta, utopije. Po 30 domaćinstava svake godine bira sebi po jednog dužnosnika, koji se na njihovom jeziku nekada zvao sifogrant, a po novome filarh. Iznad deset sifogranata i njihovih domaćinstava stoji Tranibor, kako se nekada govorilo, a koji se sada zove protofilarh. Svi sifogranti, kojih je 200, prisežu da će izabrati onoga koga smatraju najprikladnijim i tajnim glasovanjem imenuju poglavarom jednog od četvorice koje je narod predložio za kandidate. U svakome naime gradu po jedna gradska četvrt senatu preporučuje kandidata. Služba poglavara je doživotna, osim ako ga ne osumnjiče da sprema tiraniju. Iako Tranibore ponovo biraju svake godine, ne mijenjaju ih bez većeg razloga. Sve su ostale službe jednogodišnje. On spominje Nova insula Utopija, dakle novi otok Utopija. Preveden je naslov i kod nas o najboljem državnom uređenju, to znači da je optimo rei publike i tako dalje. Meni se čini da se tu ne radi o državnom uređenju. Na koncu država je termin koji uvodi tek nešto kasnije, ali pa kasnije Makeveli. Tu se radi o najboljem uređenju zajedničkih stvari, zajedničkih postova. Res publika jest javna stvar, barem po mojem sudu. Danas to ne možemo čitati drugčije nego kao najboljem državnom uređenju. I on to konstruira otprilike ovako. Postoji jedan otok koji je daleko od e, kopna koje znamo, kao što uspod rečeno je opet Vespući kaže za Zelenorodsko otoče, da su 700 milja odalje, ali su oni 1200 milja putovali, su se izgubili i tako dalje. Ovdje imamo nešto slično. Dakle, negdje daleko je otok u kojemu se živi po planu. I to mi se čini dodatno veoma važnim. Nasuprot postojećem stanju. Uvodni dijelovi Topije govore o stanju Engleske tog doba, veoma kritički. I tu su one fraze koje su kasnije postale legendarne, ovci su pojele ljude i tako dalje. Govore kritički o stanju koje bismo danas zvali prvobitnim kapitalizmom, raspadom starog sustava, govorim socijalno, manje politički. I nasuprot toj iracionalnosti koja se u društvu Morusova vremena vidi oko njega, on hoće racionalno, planski iz jednog modela izvedenu zajednicu s napomenom koja je opet jedna vrst paradoksa. Utopiju se smatra jednim od klasičnih dijela političke teorije, filozofije, politike itd. U tom dijelu se o politici, onom što bismo danas zvali politikom, govori možda na desetak stranica ili možda manje. Sve drugo se bavi društvom. To je zapravo jedna vrst preteče sociologije zajednice, a ne političke teorije, jer on zapravo ne smatra bitnim politički poredak, nego smatra bitnim socijalni ustroj kojem nema privatnog vlasništva i tako dalje i tako dalje i iznad svega u kojemu je jedan na princip racionalnosti nametnut čitavom društvu da po njemu funkcionira jer je to eto najpametnije sa stajališta interesa svih ljudi. godine 1583. Giovanni Domenico Campanella, kojemu je tada bilo 15 godina, stupio je u dominikanski red. Tada je uzeo ime Tomaso. Šest godina nakon ulaska u red, Campanella je bez dopuštenja Dominikanaca otišao u Napulj i tamo objavio dijelo Filozofija Sensibus Demonstrata, u kojemu je tvrdio da ljudsko iskustvo mora biti temelj svake filozofije. Bijeg i dijelo koje je napisao, kojemu je donijelo optužbu za herezu, odveli su ga po prvi puta u zatvor do 1599. godine Kampanela je više puta bio optuživan i zatvaran zbog heretičkih misli i dijela, a onda ga je konačno ščepala španjolska inkvizicija. Optužbama je sada dodana i optužba da je kampanela bio duhovni vođa pobune protiv španjolske vlasti u Kalabriji. Tijekom mučenja kampanela je priznao da je bio vođa. Kako bi izbjegao smrtnu kaznu, glumio je ludilo i dobio je doživotni zatvor. U zatvoru je proveo 27 godina i u tamnici je kampanela napisao svoj Grad sunca, dijalog u kojemu pomorski kapetan Đenovežanin opisuje idealnu državu velikom majstoru vitezova hospitalaca. U toj idealnoj državi vladaju ljudi prosvjećeni razubom i tamo svačiji rad doprinosi dobru zajednice. Tamo nema privatnog vlasništva, siromaštva i nezasluženog bogatstva. genovežanin Sve stvari su zajedničke, a budući da je raspodjela u rukama vlasti, to je zajednička ne samo prehrana, već i školovanje, dijeljenje počasti i zabave. Tako da se nijedna stvar ne može prisvojiti. Oni vele da se sve vlasništvo rađe iz odjeljivanja stanovanja žena i djece, odatle se rađa samoljublje, te svatko, osjetivši se moćan, iako nema straha, postaje javni lupež, da bi sina uzvisio u bogatstvu i časti i ostavio ga nasljednikom, ili škrt podmukao i licemjer ako je slab. Tomaso Campanella proveo je 27 godina u zatvoru. Tamo je i nastao grad sunca, njegova utopija kojom vladaju ljudi prosvjećeni razumom i gdje je rad svakog čovjeka tako uređen da on doprinosi dobrobiti zajednice, Privatnog vlasništva, privatnog bogatstva, siromaštva u toj zajednici nema. Svakom je čovjeku dopušteno da posjeduje samo ono što mu treba. Kampanela iz zatvora izašao 1626. godine. Osam godina nakon njegovog puštanja iz zatvora, španjolske vlasti su ponovno u Napolju otkrile urotu protiv Španjolske. Kampanela nije čekao na ovo suđenje. Pobjegao je u Francusku gdje su ga dočekali kralj Louis XIII i kardinal Richelieu. Kampanela je umro 1639. godine. Pored Kampanelinog grada sunca još se jedna utopija stavlja među one najvažnije. Nju je napisao još jedan kancelar engleskog kralja. Njegovo ime je Francis Bacon. Taj filozof i državnik rođen je 1561. godine u Londonu, a umro je 1626. u Highgateu. Bacon je napisao neka od najznačajnijih filozofskih dijela, poput Novog Organona. Godinu dana nakon njegove smrti objavljena je njegova utopija. Ta je knjiga nosila naslov Nova Atlantida. Bekanova Nova Atlantida je dodatno intelektualizirana. To je njezina osnovna karakteristika. Ona je, ako tako mogu reći, akademijska utopija. To je utopija u kojoj se Platonov model filozofa prevodi na znanstvenike, na akademiju koja treba upravljati zajednicu. Kampanelina utopija je više vezana zapravo u striktno političke teme, uključujući ratničke teme. Kod e, Morusa je rat e, usputno e, određen, kod Kampanele se već tu govori o utvrdama, o ratnim pothvatima, obranama i tako dalje i on već ima nešto što je bliže talijanskom svijetu tog vremena gdje je rat bio, tako da kažemo, pojava možda ne svakog dana, ali svakog mjeseca u životu velikog broja ljudi. Tako da su obilježeni svojim vremenom, ponavljam opet, kod Morusa prije svega socijalnom nepravdom i iracionalnošću koja proizlazi iz vlasništva. Kod Bacona idejom da je nedopustivo da oni koji nisu najmudri vladaju zajednicom. Kod e, Morusa to nije prvorazno pitanje, ima tih par rečenica o izboru vladara, ali se time puno ne bavi osim što uvodno spominje Platona. Kod Kampanele se opet radi o jednoj vrsti paralele sa renesansnom komunom, odnosno nečim što bi vjerojatno bilo preambiciozno nazvati neposrednom demokracijom, ali nečim gdje se neposredno ispoljava volja puka kako bi se dospjelo do ustroja zajednice koji bi odgovarao načelima. Morova je utopija socijalno daleko najradikalnija. Ona jest u mnogome komunistička, iako se to recimo govorilo i za Platona, iako se to govori kao što je poznato i za neke biblijske tekstove, jer ćete naći takvih formulacija. Jedino kod Morusa ili Mora je to radikalno, jednoznačno, iz jednog načela izvedeno, svugdje i drugdje se to pojavlja kao element. Prve su utopije pokušale ostvariti vjerske zajednice. Godine 1663. menoniti iz Nizozemske pokušali su na području današnje američke savezne države Delaware ostvariti svoju utopijsku zajednicu. Menoniti su dobili ime prema Menu Simoncu, nizozemskom svećeniku Anabaptistu do 1858. na području Sjeverne Amerike osnovano je 138 naselja u kojima su vjerske zajednice pokušale ostvariti svoju utopiju. Prva takva zajednica koja je nadživjela svog utemeljitelja bila je Efrata u okrugu Lancaster u Pensilvaniji. Stanovnici te zajednice, utemeljene 1732. godine, živjeli su u celibatu, bili su uglavnom vegetarijanci i radili su teško. U vrijeme odmora spavali su na klupama, za jastuke su imali drvene klade. Razdoblja rada i odmora prekidali su razdoblje molitve. Ta zajednica preživjela epidemiju boginja i američku revoluciju i potrajala je do 1814. godine. Prvu značajnu svjetovnu utopijsku zajednicu osnovao je 1825. britanski industrijalac Robert Owen. Ta se zajednica zvala New Harmony i osnovana je u američkoj saveznoj državi Indijani. Enciklopedija Britanika u članku u pojmu utopija ovako opisuje New Harmony. Bilo je to prije kooperativno nego komunističko društvo. Iako je propala, ona je poduprala stvaranje prvog dječjeg vrtića, prvu obrtničku školu, prvu besplatnu knjižnicu i prvu javnu školu u Sjedinjenim američkim državama koju je izdržavala zajednica. Pored Owena još su dvojica Francuza dali veliki doprinos stvaranju onoga što se naziva utopijski socijalizam. Bili su to Henri de Saint-Simon i François-Marie Charles Fourier. Utopijski socijalisti su zapravo metodički, paradoksalno, bliži Platonu nego Morusu. Oni hoće već popravljati svijet. Oni pišu, kako se kaže engleski, eh, blueprints, dakle nacrte za popravak svijeta, a ne teže tomu da naprosto šamaraju svijet, pokazujući mi koliko je nesavršen u odnosu na utopiju. Dakle, od Roberta Ovena koji na koncu sam svoje novce ulaže u te nove pogone koji bi trebali realizirati nešto nalik na utopiju. Francuza koji imaju opet prije svega Fourier malo, rekao bih tako, militarne aspekte na pameti. E, oni ipak su sasvim jasno u kontaktu sa povijesnom zbiljom. Dok Morus eksplicitno, pa i Bacon i Campanella to odbijaju kao samu mogućnost. Godine 1927. Eric Arthur Blair, poznati pod književnim pseudonimom George Orwell, otišao iz Burme gdje je služio u indijskoj carskoj policiji. Orwell je slijedio obiteljsku tradiciju i umjesto prihvaćanja sveučilišne školarine odlučio otići u službu u kolonije. Za vrijeme te službe uvidio je koliko je kolonijalna vlast mrska stanovnicima kolonija. Za vrijeme te službe uvidio je koliko je kolonijalna vlast mrska stanovnicima kolonija i koliko rasne mržnje i podozrenja stoji između kolonista i domaćeg stanovništva. Posramljen tim svijetom, Orwell je odlučio živjeti među siromašnima i potlačenima. Prvo je živio u londonskom East Endu, nakon toga se preselio u Pariz gdje se izdržavao perući suđe u restoranima. Za vrijeme boravka u Engleskoj pridružio bi se siromašnima u njihovom sezonskom radu na poljima hmelja u Kentu. Na temelju iskustava iz Burme, Orwell je napisao roman Burmanski dani, život u slamovima Londona i Pariza, opisao je autobiografskoj prozi Nitko i ništa u Parizu i Londonu. Nakon Burme, Orwell je postao uvjereni anarhist. Godine života u slamovima od njega su napravile socijalistu. Svoja politička stajališta izrazio je u knjizi Put do mola u Viganu. Godine 1937. Orwell je otišao u Španjolsku gdje se pridružio internacionalnim brigadama koje su se borile na strani republikanske vlade. U borbama protiv Frankovih, falangista i fašista u Aragonu i Taruelu Orwell je teško ranjen u grlo. Nakon ranjavanja odlazi u Barcelonu gdje su bili snažni anarhisti i pripadnici trotskističke stranke PUM, George Orwell je opisao Barcelonu kao grad u kojemu radnička klasa sjedi u sedlu. To neće dugo trajati. Komunističke snage uz veliku pomoć Stalinovog Sovjetskog saveza počele su čistke u Kataloniji i Barceloni. Njih je ovako Orwell opisao u svom dijelu Kataloniju čast. Zatvori su još bili krcati zatvorenicima od svibanjskih dana, a drugi ljudi, uvijek naravno anarhisti ili pristaše pouma, nestajali su u zatvore jedan ili dva. Koliko se je moglo otkriti, nitko nikada nije bio izveden pred sud, niti čak optužen, čak ni za nešto tako određeno kao što je trockizam. Jednostavno bi vas bacili u zatvor i držali tamo, obično in komunikado. Orwell se u Barceloni uključuje u otpor protiv takve politike komunista i zbog toga je morao pobjeći Španjolske. Za vrijeme drugog svjetskog rata radio je u BBC-u, a zbog ranjavanja bio je nesposoban za vojnu službu, te u tribinu, oporbenim socijalističkim novinama. Godine 1949. izaći će njegovo najpoznatije dijelo, roman 1984. u kojemu će se govoriti o užasu totalitarne vlasti i o utopiji koja se pretvorila u noćnu moru. ali u istom času, uz duboki uzdah olakšanja svih nazočnih, neprijateljski se vojnik pretopio u lice velikog brata. Crne kose, crnih brkova, puno snage i tajanstvenog mira i tako golemo da je ispunilo gotovo cijeli ekran. Nitko nije čuo što veliki brat kaže. Bilo je to naprosto nekoliko riječi ohrabrenja, onakvih kakve se obično izriču u kreševu bitke, riječi koje se ne razabiru pojedinačno, ali koje obnavljaju samopouzdanje boraca samim time što su izrečene. Tada je lice velikog brata opet izblijedilo, a umjesto njega pojavile su se tri partijske parole istaknute masnim velikim slovima. Rat je mir, sloboda je ropstvo, neznanje je moć. 1984. nije jedini roman u kojem se opisuje utopija koja se pretvorila u noćnu moru. Godine 1924. Evgenij Ivanović Zamjatin napisao je roman Mi. Zamjatin je tada živio u Sovjetskom savezu i roman tamo nije mogao biti objavljen on će prvo biti objavljen u Sjedinjenim američkim državama, a sam Zamjatin će morati otići iz Sovjetskog saveza. Za te utopije iz Noćne more ime u 19. stoljeću izmislio škotski filozof John Stuart Mill. John Stuart Mill po svojim prije svega filozofijskim načelima nije samo okrenut realnosti, nego je okrenut nečem što on smatra bitnim, a to je uvođenje političke racionalnosti u zajednicu. O tomu govori Morus, ali on misli da politička racionalnost dolazi iz društva, iz ukidanja iracionalnih elemenata kao što su privatno vlasništvo ili ne znam neka vrst braka kakve je postojala i slično, dok se John Stuart Mill koncentrira na samu racionalnost političke zajednice i utoliko naprosto alimine, načelno, iskorijena, odbija mogućnost da bi se nešto sad fantaziralo, zamišljalo, zajednicu i tako dalje, nego hoće reći da vidimo kako stvari možemo izvesti. On čak ima tekst u kojem kaže, naravno da je e, predstavnička e, parlamentarna demokracija najbolji model, ali ne za sve nacije, za one nacije koje se nisu razvele, realistički ćemo prihvatiti jednu dobronamjernu, recimo tako, ili rekli bismo prosvjećenu despociju ili diktaturu koja će dovesti narod, odgojiti narod i osposobiti ga za demokraciju. U tom orijentiranju na racionalnost, on naprosto piste gleda, opet na neki način paradoksalno, sa gotovo sličnim prezirom kao Marx i Engels. To su nekakvi fantasti koji sjednu negdje i napišu toliko i toliko stranica o mogućem izgledu svijeta, dok se eto mi ovdje bavimo ozbiljnim pitanjima svijeta kakav jest. Taj model koji on ne razvija, nego ga naprosto zapravo polemički nabacuje, u polovini 20. stoljeća bio sadržaj kada se i pesimizam pa i cinizam počinje širiti među onima koji u svijetu vide tog vremena, dakle sredina prošlog stoljeća, tri ključna problema. Duboko otuđenje koje je nastalo zbog razvoja društva, dakle kapitalizma, u kojemu je doduše bjeda blizu toga da bude u elementarnom smislu riječi ukinuta, ali ljude gube individualnost, gube sposobnost da budu samostalni. Drugo, stalna opasnost ratova. I treće, neuspjeh alternativnog modela koji predstavlja u to doba socijalistički savez. E, Sovjetski savez, proste, kao socijalistički model. Dakle, kao savez socijalistički organiziranih građana koji je pokazao radikalnu neslobodu. Dakle, ono što se moglo očekivati, ono čemu se moglo nadati kao izlazu, pokazalo se u najmanju ruku sa stajališta političke vrijednosti slobode, a djelomično čak i sa stajališta jednakosti, premda je na njoj realni socijalizam inzistirao, e, neuspješnim. I onda se odatle očitavaju negativne orijentacijske crte koje vode, moglo bi se reći, još i goroj u budućnosti. Tri najvažnije utopije objavljene su ili napisane u razdoblju od 1516. kada je objavljena utopija Thomasa Mora do 1627. godine kada je objavljena Nova Atlantida Francisa Bacona. Sve tri opisuju idealnu zajednicu u kojoj ljudi žive u skoro savršenim uvjetima. Čekat će se skoro pola tisućljeća od objavljivanja Morove utopije da jedno značajno filozofsko tijelo ponovno u svom naslovu ima riječ utopija. Za razliku od većine drugih utopija, ona će biti dijelo jednog desnog libertarijanca, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Utopija uvijek u modernim terminima govoreći seksi, znači privlačna. Ona je privlačna zato što omogućuje da zamislim kako bi bilo bolje kada sam postojećim stanjem nezadovoljan, a praktički uvijek je velik broj ljudi nezadovoljan postojećim stanjem u svakoj generaciji se tvrdi nikad nije bilo tako loše kao danas, međutim to se stalno iznova nalazi. Te priče se stalno vrte u ovom ili onom trenutku. Imate dakle s jedne strane tu ideju da napredak koji postoji na raznim područjima ne odgovara onome što želimo i onda se pojavljuje potreba za fantazmom, za slikom, za snom koja se politički obličuje kao utopija. I utoliko utopija je veoma popularna. Jedan aspekt njezine popularnosti se pojavljuje science fiction u znanstvenoj fantastici, gdje imate s jedne strane tehnotopiju, dakle utopiju koja se bavi od zapravo Žil Verna nadalje pričama o čudima koja se, koje čovjek može napraviti, a s druge strane je veoma interesantno da se u gotovo svim suvremenim science fictionima uključujući priče kao što su ratovi zvijezda i tako dalje, implicira politički jedan poredak koji je bilo kakav, ali nije demokratski. Uvijek imate kraljeve, careve, vladare, princeze, ovo mislim, princeza je nešto, a čiji predsjednika parlamenta ne djeluje tako atraktivno, jer je obično. Tu je paradoks švercan, jer se uz nevjerojatan napredak tehnike koji sve to pretpostavlja nekakva prebacivanja trans ovo, trans ono, e, istovremeno igra na prastare političke obrazce. I sad konačno što se tiče političke teorije, Utopija je dobila jedan značajni zamah i to na radikalno desnom spektru političke teorije kod Roberta Nozika prije 40. godine. Njegova knjiga Anarhija, država, utopija je ne samo preuzela anarhiju za desnu stranu, za libertarijansku koncepciju, nego je dala i novi smisao utopiji. Do tada je utopija je vrijeme bilo glavno korištena tako da su, recimo, filozofi poput Popera prigovarali marksistima da imaju socijalnu utopiju u glavi, čemu ima nešto istine, ako bi to eh, Marksa i Engelsa sigurno ljutilo. A marksisti su opet prigovarali liberalima da imaju tržišnu utopiju u glavi, jer eh, pretpostavljaju ravnopravnost na tržištu eh, koja naravno u realnosti ne postoji. Tu je bilo korištenje utopije u negativnom smislu polemičke svrhe. U pozitivnom smislu imamo puno interpretacije utopijskih mislilaca, ali neku novu točku je zapravo donio zadnjih decenija, dakle u naše vrijeme više manje jedino nosik.